Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. travanje 738. godine. Zlatno doba grada Kopana, smještenog u današnjem zapadnom Hondurasu, na granici s Guatemalom, bliži se svom kraju. Kopan je jedan od velikih gradova koje su podigli Maje. Krajem 8. stoljeća u njemu je živjelo oko 25.000 tisuća ljudi. Maje su Kopan nazivale Oksvitik. Utemeljitelj Kopanske dinastije bio je Kinić Jaks Kuk Mo ili Veliko sunce prvi Kvecal Makao. Kraljevi Maja i imali su duga imena temeljena na nazivima za bogove i za prestižne životinje. Kinić je škiljavi sunčani bog, Kuecal je ptica koja ima jarko crveno ili žuto perje na trbuhu, dok je ostatak perja taman. Makao je papagaj jarkih boja. Veliko sunce, prvi kvecal Makao, uspeo se do kraljevske vlasti u Kopanu na dan 5. rujna 426. Dolina oko Kopana je plodna, ljudi su u njoj živjeli od starih vremena, ali tek od 426. Kopan će se početi uzdizati i stupit će u krug velikih gradova civilizacije Maja. Na vrhuncu snage taj grad prostiraće se na 100 hektara. Njegov središnji dio imaće kamene hramove, dvije velike piramide, nekoliko dugih stupišta i trgova, igralište za igru loptom koju su Maje nazivale Pok ta Pok. Sve te građevine prostirale su se na površini od 22 hektara. Astronomi u Kopanu najvjerojatnije su imali najtočniji sunčani kalendar među majama. Veliko stubište koje vodi u jedan od hramova ukrašeno je s 2200 hieroglifskih simbola i jedno je od najljepših i najvećih koje nam je ostalo od civilizacije Maja. Najmanje je 16 kraljeva vladalo kopanom. Nekima ne znamo imena. Među onima čije su nam imena poznata nalaze se kraljevi koji su nosili imena Veliko sunce, zrcalo jaguara, glava na zemlji, mjesečev jaguar, dimna zmija, dimni jaguar – Zadnji vladar klasičnog kopana nazivao se Vaksa Klajun Ubah Kavil ili 18. slika Kavila ili Kunića. On će vladati od 695. do 738. godine. Njegovu vladavinu prekinut će jedan za njega strašan događaj. Prvi vladar Kopana došao je najvjerojatnije iz Teotihuacana. To se može zaključiti iz činjenice da je prikazan s takozvanim naočalama na očima, to jest sukrasima na očima koji se mogu naći na području Teotihuacana. Za čovjeka koji je okončao klasično razdoblje Kopana zna se točno odakle je došao i tko je on. Njegovo ime je Kak Tiliv Čan Jopat ili nebeski bog munje koji pali vatru. I on je bio vladar grada Quiringue. Njegovi ostaci nalaze se u jugoistočnoj Guatemali. Simon Martin i Nikolaj Grube u knjizi Kronika kraljeva i kraljica Maja pišu. kak tiliv chan Jopat došao je na prijestolje 724. godine. Bio je već zrela osoba u kasnim 20. ili ranim 30. godinama. Jedan od četiri zapisa o tom usponu na prijestolje uključuje i ključni dodatak koji kaže da se svečanost održala pod nadzorom Vaksa Klajuna Ubah Kavila, tadašnjeg vladara Kopana. Tako je Kaht ili Opat počeo vladavinu, kao i prvi kralj Kirige prije 300 godina, kao jedan od kopanskih provincijalnih vazala. Kako je bivši vazalni vladar osvojio Kopan, ne zna se točno. Politička stabilnost u svijetu klasičnih maja bila je ideal, nikako stvarnost. Prigoda da se oslobodi vlasti jakog grada uvijek je bila primamljiva. Prigoda da se za gospodari gradom koji je stoljećima nametao vlast okolici nije se mogla odbiti. Simon Martin i Nikolaj Grube pišu. godine 738. u 14. godini njegova kraljevanja, Kah Tilivčan Jopat izveo je čin krajnje izdaje i zarobio svog gospodara Vaksa Klajuna Ubah Kavila, te mu odrubio glavu. Kako je kralj Kopana tako sramno skončao, nije jasno. Može biti značajno da niti jedan od zapisa o Kirigi ne koristi uobičajeni pojam za rat. I to može biti nagovještaj da su korišteni puno dvoličniji načini. Za Kopan to je bila prava nevolja. To se odražava i u 17 godina dugoj šutnji u koju je potonuo. 17 godina niti jedan spomenik nije podignut u Kopanu. Na stepeništu hieroglifa nalazi se natpis za to razdoblje. Nema oltara, nema piramida. Kasniji zapisi govorili su o smrti Vaksa Klajuna Ubah Kavila riječima. Podlegao je kremenu i štitu. Maje nisu imale oružje od metala osim onoga koje bi dobile od meteorskog željeza. Kremene oštrice bile su najjače oružje. Kopan je počeo polako propadati. Ostao je bez prihoda od trgovačkog puta Motagua. Oduzeti su mu neki posjedi. Grad će ipak uspjeti vratiti dio svoje nekadašnje moći i ugleda. Vladar Kak, Jiptaj, Čan Kavil preuredit će piramidu u hramu 26. Tijekom tog preuređenja bit će uređeno i veliko stepenište s jeroglifima. Hram 26, planina predaka, dio je takozvane Akropole, središnjeg kompleksa u Kopanu. Ali oporavak nije dugo trajao. Simon Martin i Nikolaj Grube pišu. Ne iznenađuje da je zadnji vladar Kopana Ukit Tok, ime možda znači zaštitnik kremena, tako nesretna figura. Njegov oltar I oponaša oltar Kve, pokazujući novog gospodara kako gleda u prethodnika Jaksa Pasaha Čan Jopata. Obojica sjede na glifovima svojih imena i drže žezla vlasti. Tekst između njih daje nam vrijeme ustoličenja. Veljača 822. Ali autoritet Ukit Toka bio je slab. Tako slab da je nestao čak i prije nego što je taj spomenik završen. Prikaz ustoličenja jedini je završen od četiri strane spomenika. Rad je započet samo na još jednoj strani. Za grad koji je imao takvu strast prema skulpturi, bolno je i odgovarajuće da je sam trenutak kraja uhvaćen u kamenu. Dolina oko Kopana vidjela je zadnjeg od svojih kraljeva. Kopan je 822. godine počeo propadati. Maje su taj grad potpuno napustili oko godine tisućite. Grad je onda stoljećima bio prepušten šumi. Grad izranja iz nje 1576. kada ga u svom pismu španjolskom kralju Filipu II. spominje Diego Garcia de Palacio, jedan od španjolskih dužnosnika u Guatemali. Nakon tog pisma Kopan je ponovno utonuo u tamu. Početkom 19. stoljeća do njega je došao francuski istraživač Jean-Frédéric Valdec. Ekspedicija istraživača pukovnika Juana Galinda došla je do njega 1834. U svom posjetu Galindo je napisao članak koji je objavljen u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Sjedinjenim američkim državama. Ali tek posjet američkog pravnika, diplomata i istraživača Johna Lloyda Stevensa otkriće nekadašnju snagu i veličinu kopana. Godine 1839. predsjednik Sjedinjenih američkih država Martin Van Buren poslao je Stevensa za veleposlanika u Srednju Ameriku. Ovaj je tijekom svoje službe zajedno sa crtačem Frederikom Caterwoodom prokrstario područje Srednje Amerike, Čijapasa i Jukatana. Stevens je volio proučavati ostatke carih civilizacija. Putovao je po Egiptu i Levantu. Oduševljeno je čitao zapise s putovanja po Americi koje je ostavio Aleksandar von Humboldt. U svojoj knjizi Zgode na putovanju po Srednjoj Americi Čijapasu Jukatanu Stevens je opisao svoje putovanje. U knjizi nalaze se i ovi reci. U dva sata došli smo do sela Kopan, koje se sastoji od pola tuceta jadnih koliba pokrivenih komušinom. Naša pojava izazvala je veliku senzaciju. Svi muškarci i žene okupili su se oko nas kako bi nas promatrali. Pitali smo za ruševine, ali nitko od seljana nije nas mogao na njih uputiti i svi su nam savjetovali da odemo do Haciende Don Gregorija. Jašući kroz šume došli smo na čistinu na čijoj je jednoj strani bila hacijenda s krovom od crijepa, očito prebivalište bogatog vlasnika. Dočekani smo čoporom lajavih pasa. Svi prolazi bili su puni djeca i žena, koji su se činili nemalo iznenađeni našim dolaskom. Don Gregorio, kojega je Stevens opisao kao kućnog tiranina, nije bio sretan kada je vidio strance. Nakon krajnje negostoljubivog dočeka, Don Gregorio je ponudio gostima da prenoće, a onda je bio sretan kada ih se riješio tako što ih je uputio prema ruševinama. Stevens piše. Uskoro smo napustili put ili cestu i ušli u veliko polje, djelomično zasađeno kukuruzom koje je pripadalo Don Gregoriju. Jašući neko vrijeme došli smo do kolibe na rubu, pokrivene komušinom i u kojoj su radnici pripremali doručak. Ovdje smo sjahali i nakon što smo privezali mule za drveće, ušli smo u šumu. Jose je s mačetom čistio put ispred nas. Uskoro smo došli do obale rijeke i vidjeli smo izravno ispred nas kameni zid, možda 30 metara visok iz kojeg je rasla bodlikava žutilovka. Zid se protezao od sjevera prema jugu uzduž rijeke. Na nekim mjestima je bio urušen, ali na drugima cio. On je činio dio zida Kopana, drevnoga grada, o čijoj povijesti knjiga bacaju malo svjetla. Naglo ulazim na posve novo tlo. Taj veliki zid bio je prvi znak da se u toj nepristupačnoj šumi nalazi veličanstveni grad civilizacije koja je davno iščezla. Stevensova knjiga i Caterwoodovi crteži potaknuće zanimanje za tu zaboravljenu civilizaciju. Biće to početak potrage za civilizacijama i društvima koje su činilo se iščezle. Kopan nije bio jedini grad Maja koji je tako progutala šuma. Činilo se da je tako cijela civilizacija nestala, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Dvije su stvari bitne. Kolaps je pogodio jedno veliko područje civilizacija Maja, ali ne cijelo. Polovica tog prostora je i dalje nastavila živjeti, u njoj jednostavno nije bilo kolapsa. Sjeverni Jukatan je također prostor maja civilizacije i tu je ona imala svoj kontinuitet do dolaska Evropljana na taj prostor. S druge strane, u, južnim, u južnom dijelu Jukatana, u takozvanoj e, e, nizini Peten, tu je doista ta civilizacija se urušila i nestala i ljudi su se iselili. Danas imate još uvijek na čitavom tom prostoru oko 7 miliona maja, prema tomu opet kažem, kolaps nikad nije završetak, iza kolapsa slijedi drugačiji život, ali na jedan drugi način i tih njihovih velikih urbanih centara jasno više nema. To je bio jedan problem kojim su se arheolozi koji se bave majama, prošlošću maja i tekako bavili i pokušavali ga objasniti na puno različitih načina. S vremenom su se mijenjale ideje zbog čega se to dogodilo od opet nekakvih vanjskih uzroka na početku, pa onda sve više na tu neku interakciju između ljudi i okoliša. Danas se nekako na dvije stvari obično inzistira, naročito. S jedne strane je ta činjenica koju ste spomenuli da je to de facto jedan dosta neobičan e, prirodni okoliš za postojanje jedne ovakve jake rane civilizacije. Dakle, to nisu nekakve doline rijeka gdje imate jako puno bogatog tla. To je zapravo prostor na kršu. To je jedna vapnenačka ploča, je Jukatan na kojoj raste prašuma zahvaljujući subtropskoj ili tropskoj klimi, međutim to nije bogat kraj u smislu zemljoradnje. To je dosta krhki okoliš, kao što je recimo sredozemlje krhko, tu vrlo lako ako se upetljate nepromišljeno e, možete izazvati promjene prirodnog okoliša koje se više ne daju onda promijeniti. Dakle, e, intenzivna zemljoradnja u takvom prostoru je vrlo riskantna stvar, a to je ono što su Maje upravo činili. Civilizacija Maja prostirala se na području koje danas zauzimaju države Meksiko, Honduras, Salvador, Guatemala i Belize. Korijeni te civilizacije mogu se pratiti do 2500. godine prije Krista. Oko 500. godine prije Krista Maje grade prve svoje gradove. U njihovim središtima grade velike u crveno obojane hramove ukrašene maskama bogova tijekom klasičnog doba koje je trajao od 250. do 909. godine poslije Krista, civilizacija Maja doživljava svoj vrhunac. Tijekom tog vremena cvatu gradovi poput Tikala, ceremonijalnog središta Maja, to Spilasa, koji je osnovao izbjeglica iz Tikala, Bajal Chan Kavil, Naranjo, koji je cvao pod kraljicom ratnicom damom od šest nebesa, Karakol, Kalakmul, kraljevstvo zmije Jaksa Čilan, Pjedras, Negras, Palenque, Tonina, Kopan i Quirigua. Svi ti gradovi i okolna područja kojima su vladali natjecali su se za prevlast. Godine blagostanja i pobjeda izmjenjivale su se s godinama poraza i podložnosti. Ali početkom desetog stoljeća nastupilo je vrijeme sumraka. Simon Martin i Nikole Grube u knjizi Kronika kraljeva i kraljica Maja pišu. Do svitanja 10. stoljeća politički sustav koji je svao stoljećima i stvorio jednu od najvećih kulturnih tradicija na svijetu u potpunosti je nestao. Ono što znamo je to da su zadnja desetljeća kasnog klasičnog doba vidjela najveći broj stanovnika ikada zabilježen u doba Maja i da je prijelazu u terminalno klasično doba koje je trajalo od 800. do 909. označio početak dinastičkog propadanja. Kroz nekoliko naraštaja srednje područje, krajobrazu u kojem su nekad živjeli milijuni, ležao je pust i velikim dijelom napušten. Talozi izvučeni iz drevnih korita jezera ukazuju na rašireno propadanje šume, te na erodirano i iscrpljeno tlo. Slična istraživanja pronašla su dokaze duge suše, koje je dosegnula vrhunac sredinom 9. stoljeća. gustoća naseljenosti pojedinih tih e, zona njihove civilizacije je bila neobično visoka i zemljoradnja koju su oni provodili je bila vrlo intenzivna. Često je e, uključivala e, ili odvodnjavanje ili navodnjavanje, nešto što se zove uzdignuta polja, dakle razni sustavi koji su tekako ovisili o velikom radnoj snazi, o vrlo pažljivom i stalnom održavanju i čim bi nešto malo moglo krenuti u krivo, onda bi se ti sustavi vrlo brzo mogli raščiniti. Jel? Jer vi da imate učinkovito navodnjavanje, odvodnjavanje, održavanje takvih sustava, morate imati stalnu kontrolu, stalnu radnu snagu, stalno neko mora na to paziti, brinuti se za to, održavati. Jer čim država ne funkcionira kako treba, onda te stvari su problematične. E sad, ako imate jako veliki broj ljudi koji ovise tome, ako imate gustu naseljenost, veliku populaciju, onda je to jedna vrlo nestabilna, vrlo riskantna situacija. Od svih gradova Maja najveći je bio Tikal. Njegovi se ostaci nalaze 30 km sjeverno od jezera Petenica u području današnje regije Petenu Guatemali. Tikal se nalazi u tropskoj kišnoj šumi. David Webster i Susan Toby Evans u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju mezoameričke civilizacije pišu. Rekonstruirani tikal koji je danas vidljiv prostire se na površini od oko 4 četvorna kilometra i predstavlja ga kako je on izgledao oko 800. godine. Oko velikog trga nalazi se najimpozantniji dio građevina. Na zapadu je sjeverna akropola, mjesto ukopa kraljeva tikala. Preko puta nje je golema središnja akropola sa svojih na stotinu soba i dvorišta koji su udomljavali žive kraljeve, njihove obitelji, sluge i svitu. Hramovi 1 i 2 su na sjeveru i jugu, oltari i stele su na samom trgu. Umjetni rezervoari sagrađeni su kako bi dali vodu. Sustav odvodnje je pažljivo sagrađen kako bi ih punio. Druga impozantna skupina građevina priključena je velikom trgu preko širokih nasipa s cestom. Na brdovitom terenu oko Tikala nalaze se na tisuće malenih skupina građevina. Većina od njih su prostori za život sagrađeni na povišenom tlu s dobrom odvodnjom. Gustoća stanovništva opadala je s udaljenošću od glavnih palača i hramova, ali još je uvijek nekih 60 tisuća ljudi živjelo unutar zaštićenog dijela grada. Maje nisu poznavali željezo, nisu imali alata od metala osim noževa od meteorskog željeza. Maje nisu imali tegleće životinje, niti su poznavali kotač time njihova dostignuća još su veća. U jednom od njih ovako pišu Simon Martin i Nikolaj Grube u knjizi Kronika kraljeva i kraljice Maja. Godine 1966. arheolozi koji su kartografirali sjeverna predgrađa Tikala naišli su 4,6 km od središta na Veliki Jarak i Nazi. Usječen u kamenu na nekim mjestima bio je 3 metra dubok i 3,5 metra širok, s iskopanim materijalom nagomilanim na južnoj strani kako bi se dobio nasip. Protezao se od istoka na zapad preko valovitog terena i prelazeći na pet ili šest točaka preko nasipa s cestom, protezao se nekih 9,5 km. Na kraju svakog dijela činilo se da se spaja s glavnim bahosima ili sezonskim močvarama koje su okruživale Tikal. Otkriće malenog dijela Jarka, 9 km jugoistočno od grada, sugeriralo je da su ta dva jarka zatvarala ne samo urbano središte, već i veliki dio ruralne pozadine grada. Od 1966. do 2003. nitko nije istraživao taj jarak. Onda je ekipa arheologa Davida Webstera počela kopati na tom nalazištu i rezultati su bili iznenađujući. Prvo, taj je jarak bio puno veći nego što se mislilo. Nije prestajao u okolnim močvarama, već se protezao uzduž zapadnih i istočnih strana grada u dužini od 24,6 km. Rad utrošen u kopanje kanala bio je ogroman. Od iskopanog materijala moglo se sagraditi 13 piramida, velikih poput hrama jedan u Tikalu. Ali pravo se iznenađenje nalazilo u činjenici da rad na Jarku nije bio dovršen. Na mjestima radovi su bili prekinuti. Jarak se uopće nije gradio na jugu Tikala. Projekt je bio nezavršen. Najvjerojatnije je Jarak trebao služiti za obranu. Ono što nekad se nije mislilo, e, danas je vrlo očito. A to je da Maje nisu bili nikakvi miroljubivi matematičari i, i mistici, nego da su Maje bili i to kako e, e, krčeviti ratnici i da su de facto ti njihovi e, moćnici, njihovi kraljevi, obično danas koristimo taj, taj pojam za vođe pojedinih maja gradova, ti njihovi kraljevi su bili i tekako orijentirani na stalno ratovanje, endemsko ratovanje, kako se to voli reći. Neprestano su postojali sukobi između tih velikih centara. To je vrlo interesantno i danas se to može dosta dobro pratiti zahvaljujući tome što su pročitani maja hieroglifi. Većina njih je razumljiva. I sad na jedan put vidimo da se u njima stalno spominju nekakvi savezi, nekakva neprijateljstva. Vrlo često imate gradove koji su okruženi neprijateljima, pa onda sklapaju saveze sa udaljenim gradovima radi toga da bi nekako ojačali svoju poziciju. I non stop postoji, neprekidno postoji to jedno endemsko ratovanje među, između gradova i vrlo često dolazi to i do razaranja, do promjena vlasti, kad kad e, vrlo nasilnim putem. I sad sjetite se ono o čemu sam govorio prije. Čitav taj sustav, e, prirodni okoliš je prilično nestabilan, e, sustav je napregnut i imate to ratovanje koje vrlo lako može preći e, jednu granicu kada se stvari do te mjere remete da više ne mogu funkcionirati. Izgleda da se nešto takoga dogodilo, dakle jedna kombinacija pretjeranog ratovanja, možda nekakvih e, oscilacija u klimi koje, su, koje nisu pogodovale zemljoradnji, dakle nekakve, nekakva sušna razdoblja, to se također sad u zadnje vrijeme spominje isto, i onda taj inherentni, da tako velim, taj, taj e, činjenica da su ti sustavi krki, da se lako, lako mogu račiniti. Maje su uvijek živjeli na rubu. Cijela ta civilizacija održavala se na prehrani koja se sastojala uglavnom od kukuruza. Njegov udio u prehrani bio je najmanje 70%. Na drugom mjestu bio je grah. Kukuruz daje mnogo manje bjelančevina od pšenice i ječma, glavnih namirnica starog svijeta. Od domaćih životinja Maje su poznavali psa, purana, mošusnu patku i tropsku pčelu. Međutim, jestivim životinjama nema velikih životinja poput ovaca, svinja, goveda i koza koje su hranile stari svijet. Divlje meso dobivalo se lovljenjem jelena, ponekad se lovilo i ribu. Lov je bio povlastica elite. Uzgoj kukuruza skupo je koštao maje. I njihova ljubav prema velikim građevinama imala je svoju cijenu. Ona je dovela do erozije tla. Jared Diamond u knjizi Slom kako se društva odlučuju za propast ili uspjeh piše. Obrađeni uzorci peludi pokazuju da su s vremenom do kraja posječene borove šume kojima su prvotno bili prekriveni viši dijelovi brdskih padina. Izračuni upućuju na to da je većina posječenih borova spaljena kao gorivo, dok je ostatak iskorišten za gradnju ili izradu žbuke. Na drugim nalazištima Maja iz predklasične ere, gdje Maje nisu štedjeli na žbuci kojom su u debelim slojevima oblagali građevine, moguće je da je proizvodnja žbuke bila glavni uzrok sječe šuma. Zbog sječe šuma nije se samo nagomilao talog u dolini, a stanovnici ostali bez drva, nego su možda na dnu doline uzrokovale i suše izazvane ljudskom rukom, jer su šume iznimno važne za kruženje vode. A s obzirom na to da posljedica značajne sječe šuma obično bude manja količina oborina. Ono što je bitno reći je da je taj kolaps isto trajao. Vi imate njegove prve naznake negdje već u 8. stoljeću po Kristu. Zadnji gradovi Maja u tom prostoru propadaju u nekih 150 godina kasnije. Prema tomu to nije bio jedan događaj koji možete reći aha, bila je suša te i te godine ili tih pet godina nakon toga se Maja civilizacija u tom prostoru urušila. Ne, očito je stvar puno kompleksnija. Ali svi ti elementi su odigrali ulogu i jedan domino efekt je onda negdje u tom osmom, de, naročito devetom stoljeću po Kristu doveo do toga da se veliki dio tih gradova ugasio. I ljudi su otišli iz njih, preselili su se u manje centre, e, otišli su u druge prostore, u susjedstvo, ali su još uvijek tamo. Jel? Dakle, imate u okolini tog prostora Maja, imate i unutar tog prostora Maja, samo što ih je malo relativno i što žive u, dispergirano u prašumi u malim naseljima. Visoravan Kolorado prostire se na nekih 340 tisuća četvornih kilometara i zauzima dijelove američkih saveznih država Utah, Colorado, Novi Meksiko i Arizona. Na sjeveru i jugu Visoravan omeđuje stjenjak, na zapadu veliki bazen, a na jugu pustinja Sonora – na visoravni smješten je i bazen San Juan, velik oko 85 tisuća četvornih kilometara. On se sastoji od prostranih ravnica presjecanih stjenovitim visoravnima oštrih rubova i brdima relativno niskog reljefa. Bazen je okružen visokim planinama i visoravnima. U središtu pak bazena San Juan nalazi se kanjon Čako. U tom kanjonu razvila se civilizacija čiji ostaci i danas zaokupljaju pažnju. Riječ je o Anasazi i Pueblo indijancima. Govorimo o razdoblju negdje, recimo, koje seže iz drugog dijela prvog tisućljeća prije Krista, pa onda do dolaska Evropljana. Dakle, to je jedno razdoblje od možda tisuću godina u Sjevernoj Americi, američki jugozapad, današnje države New Mexico, Arizona, Colorado i Utah. Međutim, tu se ne radi zapravo o ostacima nekakvih velikih centraliziranih država. E, tu se radi o ostacima koje su za sobom ostavili preci današnjih indijanaca koji još uvijek žive na tom prostoru, koji su živjeli u relativno malim grupama, relativno malim zajednicama, prvenstveno su se bavili zemljoradnjom. Bavili su se zemljoradnjom u vrlo suhim prostorima, donekle uz pomoć nekakvog jednostavnog navodnjavanja, e, uglavnom koristeći prirodnu vlagu koja je ipak u određeno doba godine je tu prisutna. I to je bio jedan vid e, egzistencije koji je bio vrlo krhak i zapravo je u sebi sadržavao potrebu za povremenim preseljavanjem. Jednostavno, neki prostori su u određeno vrijeme bili pogodniji za takav način života, neki drugi su bili manje pogodni. Čitav taj prostor nije baš bio jako gusto naseljen i ti, kako ih često volimo nazivati anasazi indijanci, odnosno kasnije pueblo indijanci, to je biti slična stvar, oni bi se naselili na nekom prostoru, boravili tamo nekoliko stoljeća, koristili ga prvenstveno velim kao, kao zemljoradnici donekle se snabdjevajući i skupljanjem i, i lovom i tu bi podizali te impresivne građevine za koje mi dana danas točno ne znamo što su zapravo bile. Nismo sigurni jesu to bile naselja ili su to bili nekakvi obredni centri de facto. Neki misle da su to zapravo bili hramovi. Oni su bili međusobno povezani nekakvim vrlo neobičnim cestama koje baš nemaju puno smisla ako ih promatrate kao prometnice za transport, više imaju smisla kao nekakvi simbolički putevi koje povezuju takva nekakva posebna mjesta, jel? I te su zajednice živjeli na određenim prostorima, jedan od najpoznatijih takvih prostora je upravo taj Čako kanjon, zbog čega su se nakon nekog vremena od tamo preselili na drugi prostor, otišli su sjevernije prema Koloradu. Međutim, ta seljenja, dakle oni su otišli najprije iz tog prostora Čako kanjona Čako gore u južni Kolorado, u Mesa Verde, da bi se nakon nekoliko stotina godina opet od tamo preselili natak prema jugoistoku u e, dolinu Rio Grande opet na traku Nju Meksiko. I tamo su i zapravo i zatekli evropljani kad su došli. To su ti Pueblo indijanci koji još uvijek tamo žive. Na jedan način koji je prilično sličan. Dakle, tu zapravo ne možemo govoriti o nekakvim propastima, nekakvim kolapsima, nego jednostavno o jednom načinu života, o jednoj prilagodbi tih ljudi koja se sastojala o tome da se povremeno jedan kraj napusti i ode u jedan drugi kraj koji je tada pogodniji za život. 18. veljače 1519. godine s Kube je prema obali poluotoka Jukatan isplovila malena flota od 11 brodova. Na tim brodovima bilo je 508 vojnika, oko stotinu mornara i 16 konja. Flotom je zapovjedao Hernan Cortes. U ožujku 1519. flota je pristala kod mjesta Tabasco. Tamo su španjolski osvojači ostali neko vrijeme kako bi prikupili podatke. Cortes i njegovi ljudi dobili su od domorodaca na dar 20 žena, uključujući i Marinu, koja će postati Cortesova ljubavnica i prevoditeljica. Cortes i njegova flota isplovili su iz Tabaska i otplovili prema jugoistoku. Tamo su pristali, na tom su mjestu osnovali grad Veracruz. Na kopnu je Kortes uvježbavao i disciplinirao vojsku, a onda je dao spaliti sve brodove. Jedini povratak nazad bila je pobjeda. Tako je počelo Cortesovo osvajanje novog svijeta. Pored vatrenog oružja, kopalja, sablji, malobrojnih topova i konja, Cortes i njegovi konkvistadori imali su još jedno oružje, najstrašnije od svih koje je upotrebljeno u novom svijetu – Svim konkvistadorima koji su došli nakon Cortesa, to će oružje pomoći u uništenju i pokoravanju domorodaca. Jared Diamond u knjizi Sva naša oružja piše. Glavni ubojice bile su zarazne klice staroga svijeta, kojima indijanci nikada nisu bili izloženi, pa na njih nisu bili imuni ni genetički otporni. Boginje, ospice, gripa i tifus natjecali su se za prvo mjesto među ubojicama. Kao da to nije bilo dovoljno, u stopu su ih pratili difterija, malarija, zaušnjaci, hripavac, kuga, tuberkuloza i žuta groznica. U nebrojenim slučajevima, bijelci su zapravo bili svjedoci katastrofa izazvanih dolaskom zaraznih klica. Primjerice, indijansko pleme Mandan, s jednom od najsloženijih kultura na području velikih ravnica, Zaraženo je 1837. godine boginjama Sparobroda koji je iz St. Louisa plovio uzvodno rijekom Misuri. U samo nekoliko tjedana od 2000 stanovnika jednog sela plemena Mandan ostalo je samo 40 osoba. bolesti su jedna od stvari koja isto e, se često spominje i koja je vjerojatno ili barem mogla odigrati ulogu više puta u prošlosti. Ovi neki primjeri koji su vezani uz širenje, uz otkrića, takozvano što mi iz svojeg eurocentričnog perspektive nazivamo velikim otkrićima, jel? dakle osvajanjem zapravo Amerike, tu je situacija jasna. To jesu kolapsi, definitivno, to su propasti civilizacija, ali <laughs> uzrok za te propasti nije upitan, jer uzrok smo mi, europljani. Prema tomu, to je jedna specifična stvar koja se zapravo desila samo tada u, povijesti. I to se dogodila se jasno više puta u Meksiku, u Peru, najdramatičnije, onda i na drugim nekim mjestima unutar toga američkog prostora gdje su sve te stare civilizacije zbrisane. brisane su ognjem i mačem, što se kaže, ali dobrim dijelom i tim, ili možda čak, čak neki misli i najvećim dijelom uvođenjem novih bolesti na koje te populacije jednostavno nisu imale nikakvog urođenog imuniteta. Možda je interesantnije zapravo govoriti o tome koliko su bolesti mogle odigrati ulogu u nekim drugim ranijim kolapsima na drugim prostorima i e, sigurno da jesu. Jel? Jer jedan od problema svih tih starih civilizacija je bio upravo taj da ste sad po prvi puta imali, kada su se digle te rane države, po prvi puta ste imali jako puno ljudi na jako malom prostoru. Gradovi su jako koncentrirana mjesta, jer imate tisuće ljudi na jednom kvadratnom kilometru, žive zajedno. I to su okolnosti u kojima se zarazne bolesti lako šire. Prema tomu i te stvari su se jasno mogle desiti e, prema povijesnim informacijama kad kad, kad, kad znamo da je bilo tih velikih pomora, da tako kažem, koji su izazvani bili e, bolestima. Međutim, jako teško je te stvari povezati sa konkretnim propastima civilizacija, sa konkretnim kolapsima. Naime, sve vam je jako teško povezati sa konkretnim kolapsima. Zbog čega? Često. Zbog toga što nakon kolapsa nastupa jedno vrijeme, često ih mi smo ih voljeli zvati e, mračnim dobima. Zbog čega? Jer nemate pismenosti, nemate podataka. Vi prije kolapsa imate puno podataka koji dolazi iz povijesnih izvora, a nakon toga ih nemate. Upravo zbog toga je se kolaps dogodio. Prema tomu to nam onda komplicira objašnjenje zbog čega se konkretno stvaru nešto, konkretno primjeru nešto dogodilo. Jedno od društava koje se slomilo bilo je ono koje su izgradili vikinzi na Grenlandu. Oko 982. godine na taj otok došao Erik Crveni, viking koji je zbog nekih ubojstava prognan prvo iz Norveške, a onda iz Islanda. On je taj otok nazvao Zelenim ili Grenlandom zato što je htio privući koloniste. To mu je i uspjelo. Vikinzi s Islanda utemeljili su dvije glavne naseobine na Grenlandu, zapadnu i istočnu. One su na životu ostale sve do 15. stoljeća. grenlandske vikinge, te Norze, se često spominje kao eto primjer tih nekih nebaš prepametnih ljudi koji se nisu uspjeli prilagoditi pa su propali. Jel? Pritom odmah treba se podsjetiti na to da su oni tamo živjeli 500 godina. Naša ova civilizacija, nekakva svjetovna, prosvjetiteljska, zapadna civilizacija traje možda tri stoljeća. Prema tomu mi još imamo dosta daleko za ići da bismo bili toliko pod navodnicima neuspješni kao što su bili grenlandski vikinzi. Ja? Oni su živjeli na tom prostoru koji je bio vrlo udaljen od, od bilo kakvih centara na Islandu, a već i sam Island je daleko, da ne govorimo o Europi. Tako da su njihove veze sa ostalim dijelom svijeta uvijek bile vrlo teške i problematične i bilo je puno problema i sa sirovinama i to se vidi iz, iz prepiske, ne znam, falilo je željeza, falilo je čavala, falilo je svega, svačega, jel? Međutim, je život se ipak odvijao i kao što ste rekli, oni su de facto na tom Grenlandu se bavili zemljoradnjom i stočarstvom koje su donijeli sa sobom iz krajeva iz kojih su potekli što nam se može činiti jako čudnovato, makar ako slučajno sad ovih dana, ako ste slušali malo što se na Grenlandu događa, događa se upravo ista stvar, jer globalno zatopljenje njima jako lijepo koristi, počeli su se na veliko baviti povrtlarstvom. Jel? Prema tomu u određenim okolnostima, u određenim klimatskim uvjetima na Grenlandu je to očito bilo moguće. Ono što se desilo nakon tih nekoliko stoljeća jest da je doista došlo do jedne blage klimatske oscilacije koja je dovela do zahlađenja u tim prostorima i e, jednostavno taj, takav način e, života e, zemljoradnički tamo više nije bio moguć. zanimljivo je da se u isto to vrijeme na tom prostoru prvi put pojavljuju Eskimi koji dolaze negdje tamo krajnjoj liniji iz Istočne Azije, pa onda preko Aljaska, preko Kanade i dolaze do, do Grenlanda. S jedne strane, ova vikinška naselja se ne snalaze u tom novom prirodnom okruženju, s druge strane, Eskimi su silno uspješni tu, oni su lovci, love uglavnom tu velike morske sisavce i jako im dobro ide i odlično su prilagođeni e, upravo takvim prirodnim uvjetima. I ono što se obično kaže je, eto, ti vikinzi jednostavno nisu se htjeli prilagoditi kao što su se Eskimi prilagodili, nisu htjeli od njih naučiti što su mogli naučiti i, i preći na jedan drugi način života i tako ostati tamo u tom prostoru. Međutim, oni to očito nisu željeli. I oni su se snašli zapravo na drugi način. Oni su napustili ta svoja naselja i otišli živjeti na drugim mjestima. Petog travnja 1722. godine nizozemski istraživač Jakob Rogeven spazio je otok. Kako je bio uskrs, otok je dobio ime Uskršnji. Najbliže kopno na istoku obala Čilea udaljeno je od otoka 3700 km. Na zapadu do otoka Pitcairn u Polineziji ima 2000 km. Kada se Rogeven iskrcao na otok, bio je zaprepašten kada je vidio kipove velike nekoliko metara. Kipovi se sastoje od dva dijela, od postolja koje se zove Ahu i samih kipova koji se zovu Moai. I danas se točno ne zna način podizanja tih kipova. Oni su podignuti najvjerojatnije tijekom srednjeg razdoblja, koje je na uskršnjem otoku trajalo od 1000. do 1400. godine. Uskršnji otok je naseljen relativno e, nedavno, prije nekih tisuću godina ili možda malo više. Polinezici su ga naselili i izvjesni broj stoljeća su tamo funkcionirali vrlo dobro, uspješno su, su živjeli, oni su se bavili hortikulturom, dakle jednim vidom zemljoradnje i iskorištavanjem mora donekle. Međutim, kad su europljani došli, oni su zatekli tamo lokalno stanovništvo koje je bilo u dosta lošem stanju. E, već ti izvještaji malo su utjecali na to da se dugo vremena situacija na uskršnjem otoku kakva je bila kad su europljani došli percipira kao posljedica nekakvog strašnog, strašne propasti. Jel? S druge strane, činjenica da je uskršnji otok jedan vrlo mali otok i e, da ti ljudi koji su tamo živjeli su vrlo brzo zapravo mogli izmijeniti prirodne uvjete na tom otoku do te mjere da sami sebe dovedu u nezgodnu situaciju. Nekoliko elemenata se tu spominje koji su odigrali ključnu negativnu ulogu. Jedan od njih je bio taj što su zajedno sa e, polinizicima na uskršnji otok došli i štakori. Bilo namjerno kao hrana, bilo slučajno. A štakori se hrane, kao što znamo, svim i svačim jedu sve. I e, de facto su štakori pojeli sjemenke svih palmi na tom otoku koje su postojale i otok je vrlo brzo ostao bez šumskog pokrova. Zemljoradnja intenzivna koja je na tom otoku provođena je također mogla iscrpiti tlo koje je na početku bilo vrlo bogato, neki misle da se to i dogodilo, drugi zapravo ukazuju na to da to možda i nije bio slučaj. Dosta ljudi prikazuje taj primjer Uskršnjeg otoka kao mjesto gdje su ljudi svojim pretjeranim iskorištavanjem prirodnog okolišta doveli do takvih promjena koje su onda izazvale propast njihovog sistema. E, međutim, danas se zapravo sve više misli da je do tih glavnih katastrofalnih promjena i naglog pada stanovništva, broja stanovnika na, na uskršnjem otoku, ipak došlo tek sa dolaskom, sa kontaktima sa evropljanima. Dakle, tu vam sad onda dolaze i bolesti i e, trgovina robljem i mnoge ovakve stvari koje su u onom najranijem razdoblju vrlo loše dokumentirane i tu postoji velika zapravo svađa, da tako kažem, između različitih stručnjaka koji zagovaraju vrlo različite poglede. Francuski pjesnik Paul Valerina napisao je ove riječi. Svjesni smo da je civilizacija podjednako krhka kao i život. Kolapsi društava i civilizacija pojavljuju se kroz ljudsku povijest, od društva lovaca sakupljača do velikih civilizacija i carstava. Kolaps Joseph Tainter u knjizi Kolaps kompleksnih društava opisuje kao naglašen gubitak ranije uspostavljene razine sociopolitičke kompleksnosti. Stanje kolapsa Tainter ovako opisuje. Kompleksno društvo koje je doživjelo kolaps iznenada postaje manje, jednostavnije, a stupanj stratificiranosti i društvene diferencijacije smanjuje se. Opada specijalizacija, a kontrola više nije toliko centralizirana. Slabi protok informacija, ljudi manje međusobno trguju i stupaju u kontakte. U skladu s tim smanjuje se i razina ekonomskih aktivnosti, a umjetnost i književnost doživljavaju takav kvantitativan pad da često nastupa mračno doba. Uglavnom opada veličina stanovništva, a svijet preostalih žitelja smanjuje se. Kroz povijest urušila su se velika carstva. Koliko je naša civilizacija otporna na kolaps, govori dr. Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Čovjek je nevjerojatno prilagodljiv običaj. To je ono što nas je zapravo i dovelo tu gdje jesmo. Zbog toga možda taj Tenterov model koji se temelji na, na prekoračivanju gospodarskih mogućnosti, dakle na tom nekakvom prebačaju, jel, koji elite ne primjećuju ili ne žele primijetiti, zbog toga jer se sve više sami sebi prisvajaju od onoga što, što se proizvodi i na taj način e, dovode sistem u, u nestabilnost, u neravnotežu jer, su, jer postaje sve veće, sve glomaznije, sve teže održive. Taj model sadrži u sebi mnoge elemente koji, koji stoje, međutim, s druge strane, ljudi su nevjerojatno prilagodljivi i onda izmisle nešto novo, uvedu nekakve drugčije inovacije, nekakve nove, nove elemente koji promijene jednadžbu i nakon toga taj sistem ipak onda može funkcionirati i dalje. Jel? E, danas mislim da je situacija ipak bitno drugačija nego u prošlosti jer možda malo zvuči naivno, ali ipak imamo nešto što se zove demokracija. Imamo mogućnost barem da onaj dio populacije koji je svjestan tih problema, da na njih upozorava. I to prilično glasno, da prilično na tomu inzistira. Ne znam da li je tih ljudi dovoljno, ne znam koliko su jaki, ali jačaju i možda će ipak konačni ishod toga na kraju biti pozitivan za nas. E, s druge strane, znate, to je sve skupa zapravo ipak jedan sustav. I ako mi sami ne uspijemo iskoristiti ta znanja koja imamo i tehnološke mogućnosti koje imamo, da stvari usmjerimo u jednom dobrom pravcu i da izbjegnemo nekakav budući kolaps, onda će se sustav pobrinuti sam za sebe. Pa će se taj kolaps dogoditi, bit će nama ili nekima koji budu sudionici tog kolapsa jako grdo, da se tako izrazim kolokvijalno, jel? će teško, bit će neugodno, bit će možda i kat, sigurno i katastrofalno, a nakon toga će se sustav stabilizirati ponovo na jednoj novoj razini i vjerojatno civilizacija neće propasti, ali će se transformirati u nešto što iz naše današnje perspektive će izgledati sasvim drugačije i nama možda neprepoznatljivo. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Alen Križančić i Zvonimir Vajdić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi www.hrt.hr kosa crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.